Boga slavoćenja. Pristajmo vjeki vjekova. Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, Bože blagoslovi. Hristos istiniti, Bog naš, molitvama prečiste svoje matere svetih slavnih i sve hvalnih apostola, svetoga velikog mučenika Dimitrija, mirotočivoga čudotvorca, svetoga oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskog čudotvorca, svetoga oca našeg Jovana Zlatousta, arhijepiskopa Carigradskog, čiju liturgiju odsluži smo, svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Jane i svih svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i čoveko ljubi. Amin i svятih Otec naših Gospodi Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Ovo što smo se sabrali, braće i sestre, zahvaljujući našim dobrim tradicijama, i nekoj maloj svijesti koju mi o njima imamo. Imamo reakciju, ali naša svijest o korijenu tih tradicija, njihovom porijeklu je izuzetno mala, na granici sa nesvjesnim i besvjesnim, da ne kažem beslovesnim. I slava Bogu da smo evo odreagovali, da ne obrukamo ove prostore, jer bilo je vremena, kažu i tri vijeka, da se ovaj hram nalazio u ruševinama, pust. I ime velikoga Dimitrija bilo je zaboravljeno, napušteno, prezrano. A evo, mi smo nekako, zahvaljujući njegovim molitvama, a i nekom svojom voljom, dobrom i blagom i trudom, danas ovdje sabrani. Naravno i uz pomoć moćnoga duha svetoga, koji iako je moćan, ne nameće svoju moć nemoćnima, nego je nudi, pa ako hoćemo, on onda udahne svoj život u nas, i evo mi ovdje stojimo njegovom silom, na groblju živih, koji samo misle da su živi, koji rade, jure, kupuju, prodaju, oduzimaju, dodaju, žene se, udaju i zidaju, kako je gospod rekao, ukazujući na simptome poslednjih vremena i njegovog strašnog i drugog dolaska, da će se mnogo zidati. Meni to bilo malo, kad sam se tek srijećao sa svetim evanđeljem, kako simbol i znak i znamenje njegovog strašnog i drugog dolaska da bude zidanje, kakve to ima veze sa eschatologijom, dakle sa onim stvarima koje dolaze, kakve mješalice, kranovi, bageri, radnici, dakle sve ovo što vidimo oko nas, kakve to veze ima sa njim ima, braći i sestre. Jer mi se sahranjujemo pod betonom, zaboravljajući nebo. Miješamo zemlju sa svojim tijelom, zaboravljajući na duha svetoga, sa kojim možemo da se pomiješamo i tim kvasem vječno da živi budemo. I evo ovo naše malo sabranje jeste sabranje na groblju, mrtvih duša. U isto vrijeme i radost, a sa druge strane tuga. Evo nas ovdje, ako nas 50 ima, jedva. Evo, mi prvi jedva i ustali jutros, jedva i došli, evo, jedva i liturgiju služimo, što kažu, a i vi, vjerujem, niste nekog boljeg raspoloženje, ali, slava Bogu, ne očajavamo. Radujemo se, imamo nadu, ne gubimo je. I došli smo ovdje da svoje duše vežemo za sigurnu kotvu, za ovaj, u odnosu na sve ove građevine, velike i moćne i dobro utvrđene, na ovaj skromni hram. Uporedite ovu crkvicu sa svim ovim kompleksima koji se zidaju i već su prošli i evo vidimo već ih nema. A ovaj hram, braće i sestre, ova kotva, na izgled slabašna, ovo ime mladoga Dimitrija, na izgled nebitnog, jer on je u svijetu potpuno nebitan tip, čuš Dimitrije. Kakve veze on ima? Možeš li s njim da sklopiš neki ugovor? Možeš li od njega da zaradiš nešto? Može li nešto u ovom životu da ti pruži? Ne može. I svijet ga se odrekao. I zaista, Dimitrije ništa nije ni tražio od ovog života. On je umro ovom svijetu za koga bi mnogi danas sve dali i daju živote, daju energiju svoga uma, svoje volje, svoga srca, svoga tijela, sve dajemo ovome svijetu, što god on od nas da traži, pokorno, kao strašljivi robovi. A Dimitrij oko koga smo se sabrali, vječno živi, vječno mladi, besmrtni, i ovome svijetu strašni Dimitrije, on, braćo i sese, ne samo što nije davao ovome svijetu ništa, nego je umro njemu. On sa ovim svijetom nikakve veze nema. Oštra i ognjena granica između njega i ovoga svijeta. Pritom, povučena ne nekim obilježima, ne nekim žicama, nego njegovom sobstvenom krvlju, ovome svijetu i knezu ovoga svijeta, satani, svojom krvlju koju je izlio za nebeskoga cara, za našega spasitelja i za Sina Božjeg, povukao i ona do dana današnjega stoji, braći i sestri. Između ovoga hrama i ovoga svijeta postoji granica povučena krvlju, Dimitrijevom. I mi kad prilazimo ovoj svetinji, tu smo dosta neoprezni, Mi mislimo da je to prosto tako, svetinja, mi ćemo prosto doći, pokloniti se, okrenuti, proslaviti i poći. Ne, braći i sestre, ovo je zona besmrtnih, ovo nije zona ovoga svijeta. Neki to možda registruju, katastri, ovi, oni, to je za ljude zanimanje, ovo je nebeska zona i ovo je Dimitrijev posjet A tamo gdje je Dimitrijev posjed, braćo i sestre, tamo je Božji posjed, jer između Dimitrija i vječnog i besmrtnog Boga nema nikakve razlike po blagodati, po suštini da, Otac i Sin i Sveti Duh, to je trojica jednoslušna, ali Dimitrije je postao Sin Boži i svoje sinovstvo potvrdio umiranjem, za Otca, vjerujući u njegovoga Sina, osnažen Duhom Svetim. Zato treba da znamo kad se sabiramo i kad smo čudom Božim, jer pazite, Dimitrije nikad ovdje bio nije, nikad. On je solunjanin, on je solunac. Kakve veze on ima s ovim krajima? Nikad ovdje nije bio. On nikad odavde pogled bacao nije, nikad šetao nije ovim ulicama. A vidite, ima mjesto i vi ste vezani porodično mnogi za njega, krsnom slavom. Kako to može biti? Pritom, to nije savremenih našega džeda i prađeda, pa ga je džed poštovao, prađed ljubio, pa eto, red je da mu režemo kolač. Ne, braći i sest, Dimitrije je drevni velikomučenik. Vjekovi su između njega i nas. A otkuda to da smo mi danas ovdje sabrani? Otkuda to da je ova crkva živa? Otuda što je nama na ovom frontu potreban vojnik Božiji i potreban velikomučenik. A znate li što znači velikomučenik? Velikomučenik. Ne odnosi se to na njegovo stradanje. Odnosi se i na stradanje ali prije svega na njegovo svjedočenje, veliki svjedok Dimitrije. Svjedoči, iza nekoga je stao i svjedoči, uporan je do dana današnjeg. Ovaj hram, braćo i sestre, ova slava i njegovo ime, stalno svjedoče da je živ Bog i da je samo jedan istiniti, Otac Sin i Sveti Duh. I da sve drugo, braćo i sese, što nam se nudi, da je najobičnija laž, ili kako bi se to danas reklo, a sve je prisutnije i popularnije, klasična prevara. Onako, žargonski rečeno. Prevara, kao što varamo jedni druge, tako i svijet. Ta gigantska globalna varalica vara ljude. Pogledajte što nam je napravio. Dojuče nismo ni znali za ovu svetinju. Prevario nas je. On nam je poturio nekakve druge likove. je nekakvih drugih bogova, idola, demona. I mi smo pojurili za njima, ostavili Dimitrije i njegovo svjedočenje. I njega kao svjedoka, i njegovu krv svetu, i njegove mirotočive mošti, koje do dana današnjeg mirotoče u Solunu svetom, a evo i ovdje promirotočilo prije deseta godina obnovom ovoga manastira. Ali vidite, braćo i sest, Dimitrije nije ovdje da vodi razgovore sezonske, ne. Dimitrije je čovjek od vječnosti. On i danas svjedoči da je samo jedan istiniti Bog. I samo jedan oljubac i jedan spasitelj. I ako hoćeš da naslijedi život vječni, ti ne moš do sa njim ako se ne sjediniš. Kroz crkvu, kroz sve te tajne, krštenje, miropomazanje i sve to pričešće. I što je mnogo važno, kroz vrlinu. Sveti Dimitrije, braći i sese, po riječima svetoga Grigorija Palame, vi ste možda neki čuli, možda niste, velikog solunskog arhijepiskopa i čudotvorca, koji govori da u to vrijeme nije bilo ravnog Dimitriju. To je bio mlad čovjek, to je bio mladić, ali sa takvim vrlinama, božanskim vrlinama, ne samo s poljašnjom krasotom, nego sa unutrašnjim blagoustrojstvom, djevstvenik, ni, ni jednu jedinu bludnu pomisao primio nije, braći i sestri. Čist kao dijamant i dušom i tijelom, umudren. Izučio je sveto evanđelje, izučio je pravoslavnu vjeru, je bio aktivan član crkve, a ne kao mnogi od nas. Kao slijepi miševi letimo po ovim prostorima obasjanim nebeskom svjetlošću. Da gotovo ništa ne znamo o crkvi. Pritom, nije bio momak dokon, pa nema što drugo nego eto izučava, čita sveto evanđelje, nego je bio vojvoda čitave te oblasti. Prvi čovjek Soluna i šire oblasti direktno odgovoran caru Maksimijanu, rimskom caru, visoka pozicija. I šta toga je spriječilo? Da, baš ga je spriječilo. On je na sve strane propovjedao ime Božje, ne bojeći se. Hoće li izgubiti funkciju? Hoće li mu se umanjiti plata? Hoće li izgubiti imovinu? A bio je mnogo bogat, braćo i sestre. Mnogo bogat. Njegov otac je bio vojvoda i Dimitrije naslijedio njegovu poziciju. Rekao bi se moćan tip, moćan lik, moćna pozicija. Međutim, kad je došla instrukcija od cara Maksimijana da se gone hrišćani, da se gone pravoslavni, da se gone i ovdje po ovim prostorima, u Crnoj gori, Dimitrije je stao, ja pazite, on ne samo da nije slabino što je bio, nego je danas moćniji nego što je juče bio moćni Dimitrije i propovjedao je kao, kao vojvoda živoga Hrista, izobličavajući bezboštvo cara Maksimijana i svih idolopoklonika onog vremena i ovoga vremena. I on danas, braćo i sestre, nama i tekako potreba, jer vidite kako se mi uprašimo od duha ovoga svijeta, od ovih tajfuna, od ovih trendova moda, To sve polazi, braćo i sest, kao pjena, vjerujte. To je danas tu, to će takovom brzinom da iščezne, da nećemo ništa ni popamtiti od onoga što danas izgleda kao neizbrisivo. A Dimitrije nam govori, nemojte za tim, to prolazi. Evo ja vam svjedočim, kad sam ja dao život za Hrista, to je bio treći vijek, Pa pogledajte kako sam živ, pogledajte kako ste se sabrali oko mene, pogledajte na kakvim mjestima se mi nalazimo, u svetim hramovima, na koji način proslavljamo ovaj praznik, svetom liturgijom i pričašćujemo se živim i besmrtnim hlebom i živim besmrtnim vinom u tajni tijela i krvi u svetom pričešću. To je moćno, to je besmrtno, to je neprolazno. To ne može niko da vam oduzme ako neko pokuša da vam oduzme, koliko budu prijatelji, kao što su prijatelji mnogo puta, ne brinite se, ja sam sa vama, ja sam Dimitrije, evo ga pored mene Georgije, evo ga Merkurije, evo ga i od vašega roda car Lazar, jer i on je mučenik, evo ga i ovam Vladimir, pa onda braćo nabraja i otvori nam um da vidimo bezbrojne vojske nebeske, mučenika, A gdje su prepodobni? A gdje su sveti? A gdje su ispovjednici? A gdje su angeli, braćo i sestre? A gdje je majka Božja? A gdje je Bog naš? Eno ga. Eno ga na onoj jahti spava. A posada se uplašila. Mi se uprašili, Čuli ste u Svetom Evanđelju. Veliki valovi pokrivaju barku. A on Bog naš u tijelu spava. I apostoli, ribari, pazite, profesionalci u ono vrijeme, ugroženi visinom valova pristupaju mu i kažu, gospode, on spava, pazite, spava Bog naš, u tijelu je, a hoće da spava, i to spava u velikoj buri, na velikim talasima. Gospode, ustani i izgibo smo a on otvara svoje oči Bogu tijelu, pa kaže, što ste strašljivi, malovjerni? I nama kaže, što se plašite, malovjerni? Malovjer je, braći i ses, uzrok velikih zala, malovjeran, strašljiv čovjek je spreman na razne kompromise. On vjeruje Bogu, ali lažno i licemjerno i površno I onda utjehu traži u rezervama, u štekovima. Ne osvanja se na Boga. On se vezuje za druge, a ne za njega. On ne smije ni, ni da izađe na more, bojeći ga se, nego bježi, predaje se, sklapa ugovore sa ovim svijetom i prijatelj svijetu biva, a time neprijatelj Boži postaje. A gospod ovim evanđeljom, ovim događajem, kaže i nama poručuje, što ste plašljivi malovjerni. I onda uzviknu i reče, ućuti, prestani. I šta se desi? More, odmah, kao ulje, postade mirno, vjetar se vrati u staje svoje i nastade, kako kaže u Svetom Evanđelju, tišina velika. A oni rekoše u sebi, ko je ovaj? da ga i vjetrovi i more slušaju. E to je, braćo i sestre, onaj u koga je Dimitrije povjerovao, ne bojeći se talasa gonjenja, vjerujući u njega krv svoju, prolivajući za njega i evo ga posade vječno živ. Sve ovo što se dešava oko nas, ovi vjetrovi, ove oguje koje ne možemo da pobjedimo, priznajemo, mi ne možemo, ali gospod naš može. I mi ne smijemo, braćo i sestre, da se bojimo, jer Gospod je sa nama, On je u crkvi našoj. Ako ćuti, pa nek ćuti, možda spava Gospod. Neka ga nek spava, ali probudit će se kad dođe vrijeme i reći će, dosta je, učuti presani. I sve može da se zaustavi. Pogledajte sve ovo, ovi vjetrovi, ludila ova, bjesnila ova, ratovi koji su na pomogu, strašni ratovi, katastrofalni ratovi, to se ne može ni nazvati ratovima, to će biti katastrofe, kataklizme, braćo i sestre. To neće moći da se prati putem televizijskih ekrana, jer nemamo to, toliko širok objektiv, niti toliko izvještača, premašit će mjere. Ali i tada, kad se zemlja bude tresla i kad se nebesa budu još jednom potresale, Mi treba da vjerujemo zajedno sa Dimitrijem da je Gospod sa nama i da se sve to dešava po njegovom dopuštenju. I kad dođe trenutak, kad doći će, sve će zaustaviti. I on sam doći još jednom da sudi živima i mrtvima. Svoje sebi da privede. One koji su istinski krvlju svojom smrću svojom, svim svojim životom pripadali njemu, naravno kroz crku pravoslavnu, jer iza nje nema što da tražimo i one koji su otpali od njega da preda otpadniku, prvom otpadniku sa nebesa, satani i njegovim demonima i njegovim služiteljima, a i danas ih ima mnogo i premnogo. Neka bi dao gospod da ovim praznikom, braćo i sese, prepoznamo veličinu imena koje nas je okupilo, veličinu mučenika koji dan danas u ovom našem 21. vijeku svjedoči vječnoga Boga, vječne vrijednosti, nepromjenljivi kvalitet, besmrtni život i pravu, čistu, izvornu vjeru pravoslavnu. Da se ne odvajamo od crkve naše, pa ćemo onda za pomoćnike imati njega i sve moćne svetitelje. Imaćemo nad sobom pokrov presvete Bogorodice i imaćemo blagoslov Oca naše koji je na nebesima, koji nas blagosilja krvlju i tijelom Sina svoga u svetoj liturgiji, a sve u sili Duha Svetog Gospoda životvornog. Te da bi se tako ovdje u vremenu tješili, u nadi krijepili, u ljubavi jačali i u Carstvu Nebeskom, zajedno sa svetim velikom učenikom Dimitrijem i svima svetima vječno radovali i vječno blaženi bili. Amin. Amin. Amin. Bože, Amin. daj. Hristos je među nama. Jeste i biće. Možemo ovdje, braći i sese, na foru da primimo. amin, amin, amin. Roditelji su svetoga Dimitrija, da znaju roditelji, od malih nog učili vjeri, da se klanja ikonama gospodnjim, presvete bogorodice. Naučili ga da voli da čita riječ Božju, sveto evanđelje. Da bude vjeran u postu i u molitvama. Da redovno prima svete tajne tijele i krvi Ali mi ukoliko nismo tako vaspitani ili svoju djecu vaspitavali, evo imamo mogućnosti da se promijenimo, da se pokajemo. Gospoda nam oprosti, Majka Božija da nas pomiluje, Sveti Dimitrije, zastupnik da nam bude. A sa njima je sve moguće, sa njima je sve lakše. Sa njima i kroz njih nama su nebese otvorene. A svijet, svijet mrzi, braći i sese, kako kaže gospod. Ako vas mrzi, znajte da je mene omrzno prije vas. Svijet ne voli crkvu. Svijet ne voli mučenike. Svijet ne samo što ne voli, on se plaši svetoga Dimitrije. On se plaši svete liturgije on se plaši istine jer mu je u temelju laž. On se plaši svetosti jer je u srži razvraćen. On se plaši sile jer je besilan, preživotan. On se plaši raskoši svete liturgije jer je sav nakićen, našminkan. On se plaši, braće i sestre, imena Božijeg jer je od tog imena otpao. On se plaši poslušanja, jer je sušta gordost i gordost i svojstvena neposlušnost. On se plaši mirotočenja, jer iz njega ističe smrad, smrti. On se plaši vječnosti, jer je osuđen na vječnu muku. Zato ne dajmo se zavesti, ne dajmo se obmanuti, dajmo se uplašiti, nego smjelo, imajući pred nama velike primjere, velikih svjedoka, velikih mučenika, ispovjedajmo slobodno svoju vjeru u svetu trojicu, ispovjedimo i projavimo svoju ljubav prema presvetoj Bogorodici i na ove dane našu odanost svetim mučenicima, poštujući njihove hramove, poštujući svete oltare, poštujući svete tajne. Da bismo i mi bili ispoštovani i u vremenu i blagosloveni u vječnosti. Amin Bože daj. Amin. Gdje je maša? Unutra. Да. nas coisas o único e o Якова. Amém. bio sretna slava, zdravlja. Sve to hoću svoje strane, zagani. E ova nam je... Ima i ođe da ti sreću ti ruti. Svijeta lježa. Samo ću što pošto. Zagani, evo. Evo. Mati. Thank you. Продолжение следует... pušta stigla. Prvo da jedemo, pa ćemo onda posle da se mogu tabavimo druže, uz konjeci i ovo. Velike glede, samo tako. Nema Sve iznadneženje. Sve iznadneženje. pjesnika, osim mene, naš uvaženi kolega i drug koji je došao iz Mostara, Božen Vučić, i htio da veliča ovu priliku i njemu damo kao našem gostu privilegiju u odnosu na nas, mi smo ovdje domaći, jer se kaže strpljen stašom, a uz ovakvu trpezu ljubavi čovjek mora da bude i spašen i da pozdravimo našeg oca Ostoju i našeg uvaženog mog velikog prijatelja igumana Monaha Rafaela. Tako, Božo, možda pročitaš. Časni oci, sestre monahinje, gospodo hrišćanska. Evo ja ću pročitat par pjesama povodom velikog praznika Svetoga Dimitrija. Gospode, blagoslovi stih, plamen što dušom plovi, Blagoslovi oče, blagoslovi. Oslušni riječi, sapa tišine što bolom slovi. Blagoslovi oče, blagoslovi. Zabaci udicu neba, ko ribar stari što ribu lovi. Blagoslovi oče, blagoslovi. Pokaži mi pučinu, nojevu barku što morem plovi. Blagoslovi oče, blagoslovi. I još jedno. E, evo druga pjesma zove se u srcu Orlovske visina. Kamene usne ispijaju sunce u sjenku, suza u molitvi, rana u duši, žar pepela gori u oku zemaljskog anđela. Jauču stope, krvavi drumovi, poharani hramovi, pritajene zvijeri. U grudima prosvjetelo kamena blješte svete dveri, miriše tamjan, bršljan puzi u zvona, spona nebe, neba i duše, vidlajenskom svjetlošću sija, ruka svetog Vasilija, u srci orlovskih visina ispisa zlatna slova za vijeki vijekova. Hvala vam. Sada će biti moja malinkost. Ne smije zaboraviti, neće niko da se ljuti, jer to je i moja školska drugarica, uvažena monahinja upijao sam prađedavsku mudrost, hranio se skrovskih otkosa, dodirnuo što se sanjat može da se dodirne, iako sam mali rab u noći koji raste, iz mojeg pera, iz njiha se knjiga s ozorcovanjem osmočena. A pošto smo danas pod ovim, ovom nebeskom kapom koji svi slavimo, svetoga Dimitrija, našega spasioca, našega oca mučenika i njemu smo posvetili. Krijepe Hristovke, čudno dijete u Hristovke bosonogo, razgoni utvare crne unutrašnjom ljepotom i vjerom sveca ljude oboži, dok se kobeljaju kaljuzi i kalu, sveti Dimitrije mučeniče, koji krije piješ i uzdižeš iz glibine, posrnuli i pale, i vida uboge i mile, dok stavljaš lovore na te rane, da na zemlji progledaju radost i prime kršćenje milosrđa, da se mole za mučenički vijenac i raspetog svetog Dimitrija, koji nauku Hristovu životu razotkri, čija molitva zapretena u zvonu svešteno dejstvuje da voli ljude kao Prometej i bezbrojnu vojsku anđela. A pošto smo nalazi ovdje rekli dakle, smo sestre i monahinje, sa nama je i uvažena pjesnica, naša koleginica Slavica Dedić, koja će podijeli sa nama ove stikove. Pred ikonom Bogorodice Molila sam, tražila svjetlost, u suzi dušu svila, u tvom pogledu oplakivala grešnicu. Oko mene rastu krstovi u planu svijeće i mirisu tamjana. Tvoja ruka daruje svemoćnog Hrista u zlatnim odajama. Zazvoniše zvona, zaiskri kandelo, molitve mitropolita prizivlju svetog duha od osvita do osvita su za grešnice olaži lice. I još jedna molitva. Bio bi ljepši samo san kad ovo ne bi bila java. Smrznuto sunce sa malo svjetlosti pada na moju ruku, ispruženu uz oprost, tražeći malo sreće. Kiše pljušte uvijenog srca, život nastavlja svoju priču i sve razvale od njih srušile su se na mene. Ne znam šta je bilo, čekam oprost, čekam pogled svemoćnog, čekam sunce dozvolit ćeš meni maloj, poniznoj pred tobom da kažem što izvire iz mene, mene grešnici, tebe velikom upućeno, posle toga prestaće bol u mojoj duši. Hvala. Svi smo mi danas ovdje grešnici, od ovog Božiju, koji nas vatava Božija zraka, sa nama je ovdje također od Kosančića nasljednih generacija koja je njega tinja krv koja u njega vri i on je napisao svoje stihove Momo Konjević. Časni oci, draga braći i sestri. Evo Nikola me je predstavio, a ja sam i graditelj crkve u predsjednih crkvenog odbora posvećena Svetom Savi u Pavinom polju. I sad ću vam počitati pjesmu o Svetom Saviju. Sveti Sava srpska slava, Sveti Sava škotska slava, Sveti Sava krsna slava. Sveti Savo isposniče, Sveti Savo duhovniče, Sveti Savo mučeniče. Savo srpski krstitelju, Sveti Savo svetitelju, Sveti Savo učitelju, Sveti Savo srpska glava. Graditelju manastira, sloge srpske bratskog mira, pravoslavni svešteniče, srpske crkve zaštitniče. Sveti Savo, svetitelju Hristovu si ispunio želju, prvi arhijepiskop si bio, sa time si srpstvo zadivio i za njega vječno živio. Graditelju Hilandarski, e, divni prinče i sine Vadarski, ti si srpsko radakruće, e, tvaraoča i sveto preguće. Rastislave, najmlađi si bio, u sveto se savu prosvetio. ima još jedna srpski manastir. Malo ću bolje. Ajde, Gdje studeni i studenica, gdje je gračani i gračanica, gdje je još djeca Lazarica, gdje Sopoću u Sopoćani, Srbija se tamo brani. Gdje je Mileševa, Svetog Sava, tu je našem srcu glava, tamo je Sveta Žiča, staru priču, ona priča tu je sveta Manasija, gde je Arelje Arhisija, tu je Srbin i Srbija. Srpska vjera najsvetija i najljepša istorija, gdje je slavna Metohija, tu je Peć i patrijaršija, zasijali visoki dečani, tu Kosovo izvečani. Po Metohu Metohija, crkvena tapija najsvetija, Srbinova slavna tradicija, to je manastirska istorija gdje morača vječito korača, gdje se čuje sveta rača, u pjevnjima ikona svete trojice, u čajniču presvete bogorodice.